ilovila uchinchi kitob egasi yusuf ulug' xos hojibning o'ziga nasihati bilim o'gan o'zingga to'rdin joy hozirla bilim bilish o'zing uchun mazmut qo'rg'ondir bilimsiz yuraking tiling nimaga yaraydi bilim bilan hamma kishiga suvdek foydaliq bo'l qanchalik bilsangmi yana o'gan izdan kara bilimlik sonra sonra tilikiga yetadi bilaman desang sen tixi bilimdin yiroq bilimliklar orasida bilimsiz hisoblanasan bilim tüvi ve çeki yok bir dengizdir sundik sho'rab uningdan qalinchilik suv ololaydi ala Bu bilimin bilalla beşin özünün boludu. Bilmeydiğin özünü özünden yıraklaştır. Bilim ögen hakiki adam bol, özünü yükseldir. Ya ki hayvan atılıp kişilerden yıraklaşkın. Bilimliknin köngülü içilmaydı, xiyalçan yürüdü. Bilimsiz xuşal yürüp qaqaqlap külüdü. Bilim bilse, oy gəm içide qandaq mı qaqaqlap külüdü.'' Ey bilimsiz! Sen bu buğudek sekrep yürüsen. Bilimlik kişellengendur, halıgınıçı yügürenmeydu. Kara, bilimsiz arzu qoğuluşup toxtumay yügürüdü. Ey alim! Sen kişellendin, bilimsiz mini veridu. Bilimsiz kişellense, kişinini burat çınıtkın. Mana, man bilim izlab qo'l so'zdim so'zni so'zga tizib radlik qur tuzdim bu turkcha so'zni tog' kiyikidek hisobladim uni avaylab tutib asta ko'ndirdim silidim arkilatdim tez ko'ngil badi кетуді. Тұталығы немче сөзіне әгештірдім. so'zni әгештірдім. oxiri ihpora hedi kelishga boshladi so'zni to'g'ri so'zladim u qo'pol va ochiq to'g'ri so'zni ko'taraligan kishi aqlliq ardur o'qiganlarga ortiq egri kammisin deb o ochiq yo'riq o'zri so'radim to'g'ri so'zdan boshqa so'zni so'z dema to'g'ri bilan agrining farqi oq bilen qorining farqidir 462 yuz oltmish ikkinchi yil edi man yurak qinim bilan bu sözni sözledim. bu sözlerini 18 ayda sözlep tügettim. Sözlerini tallap, ayırıp, tanlab rətledim. Üppidi içilgan çiçektek ichilgan bırak xushbaraq tarqitidu deb man tayyorlanib hikoya qildim yakunlab tugatdim qanchalik so'zlasimi kim sözünü tugatalaydi chunki so'z buloqdek tinmay eqib turadi ey yusuf kerakli so'zni to'g'ri so'zla keraksiz so'zlarni yoshirg'in ziyon qiladi so'zni ko'p so'zlading ta'mi ketmasin odam ko'p so'zdan zerikib bezadi ishonchsiz dunyoning payli jafo va vafosizlikdir aqlliqlar uni o'zidan chetlashtiradi yiroq turadi Sen bolsang bu dünyaya qattiq yepişdin. G'ayrat qilib, buningdan ko'nglingni o'z yuz o'rigin. Bu dunyoga ishonma, zodi ishonma. Qattiq yolvurib, Xudoga sig'in. Bu bevafo dunyo nurg'un xalqni tashladi. Nini kishilar yo'ldan ezib ketdi. Endi sangimi tayyorlandi, jilvilinib kuludi. sanmu kulib ozroq bo'lsimi uni so'yma nini mol dunyoga ega bo'lgan dunyo baglari o'lim yoqsidan tutqanda ko'zlari talmirib o'lib ketdi yigitlik behuda o'tdi esit yoshlik kunlarim bu hayot pushaymon qayg'u bilan tugaydi necha ming yil yashasimi oxiri o'lim bor qanchalik dunyo to'plasimi orqada qoladi sangli seg'indim xudo o'zing saqla bu g'aflat uyqusidan meni uyg'otqin uyatsiz qulingman gunohlarim ko'p ro'shanki sening rahim shafqating chaksizdir sana gunohkor bo'ldim seningdin qochdim bugun sanga seg'inib yolvorib keldim ey muhtoj vujud nimaga ishonding ko'z ko'rib turib nimaga tayonding Әмді yolingni to'g'rila harakatingni tuzat o'zing ikkili dunyoda to'rdin o'rin ol bu dunyo butunlay havas bilan to'lgan buni tashla yana bir dunyoga intilgin tilingni tiy gelingni yig' ko'p uxlama ko'zingni yum quloqingni at xotirjam tursan ey rabbim hamma mo'minlarni apu qilg'in hisobsiz rahmatingdan hammani tugal bahramand qil payg'ambarimizga tuman ming salom yetkuz chahar yorlog'imu ko'p salom yo'lla